Szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministra zdrowia jest przekonana, że nie będzie ograniczeń w przyjęciach na badania. Mówi tak po zmianach w ich finansowaniu. Zarzuty usłyszał 42-latek, który wczoraj wtargnął z bronią do jednej z łódzkich fabryk. Będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa. Amerykańscy senatorowie za pozostaniem w NATO zabrali głos po ostrzeżeniach Donalda Trumpa. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady rozliczeń. Od początku kwietnia placówkom płaci tylko 60% stawki za gastroskopię i kolonoskopię wykonywane powyżej limitu kontraktu. W podobnym przypadku, ale za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową będzie to 50%. Ministra Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uważa, że nie spowoduje to ograniczeń w przyjęciach. Takich obaw nie mam. My to analizowaliśmy dogłębnie. W wyniku negocjacji zwiększyliśmy kwotę, czyli ten procent, który będzie płacony ponad y, wykonywany limit. Natomiast y, przypomnijmy sobie ten czas, kiedy świadczenia nielimitowane czy wypuszczenie diagnostyki miało tak naprawdę zwiększyć dostęp pacjentów do diagnostyki, natomiast e, niestety odbiło się to negatywnie na dostępie pacjentów e, onkologicznych. Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że niektóre grupy nie będą wliczane do ograniczonych nadwykonań. Nie dotyczy to pacjentów onkologicznych i dzieci, w związku z tym w tym zakresie płatność stuprocentowa będzie obowiązywała i tu trochę to porównanie, które już też gdzieś w strefie E, publicznej funkcjonuje. Jeżeli wszyscy wykupimy fast tracka, to będzie kolejka do fast tracka. W związku z tym zadbajmy o pacjentów e, onkologicznych i tym sposobem chcemy, aby oni naprawdę byli priorytetem. NFZ ma na tych zmianach zaoszczędzić około 625 milionów złotych. 42-latek, który wczoraj wtargnął z bronią do fabryki przy ulicy Nowy Józefów w Łodzi usłyszał prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, groźby z użyciem broni i posiadanie narkotyków. Był on wieloletnim pracownikiem zakładu. Mężczyzna tłumaczył prokuraturze, że nie chciał nikogo zabić, tylko popełnić samobójstwo na oczach byłych przełożonych. Jak mówi jednak prokuratura, zeznaniom przeczy zachowanie 42-latka. Kiedy znalazł się w pomieszczeniu biurowym razem ze swoim byłym kierownikiem i ten ten kierownik wybiegł z tego pomieszczenia, on ruszył za nim z bronią i oddał jeszcze strzały. Mówi Marta Stachowiak-Klimaszewska z prokuratury rejonowej Łódź Polesie. Cały czas badane są motywy, którymi kierował się 42-latek. Jak jednak przyznał w trakcie zeznań, był niezadowolony ze sposobu, w jaki traktowano go w byłym miejscu pracy, z którego zwolnił się półtora roku temu. Podczas zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono mały rewolwer, z którego padły strzały, a także sześć noży i gaz pieprzowy. A tym tematem zajął się Seweryn Potentas. Grupa senatorów z obu amer amerykańskich partii zabrała głos w obronie NATO. To reakcja na słowa prezydenta Trumpa, który oświadczył, że nie wyklucza wycofania USA z sojuszu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Republikański senator Tom Tillis i demokratka Jean Shahin we wspólnym oświadczeniu ostrzegli, że każdy prezydent rozważający wyjście z NATO spełnia największe marzenia Putina i Xi Jinpinga, działając jednocześnie przeciwko interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Podobne stanowisko zajął wpływowy senator Mitch McConnell, który wspólnie z demokratą Chrisem Kunsem przypomniał, że żołnierze NATO walczyli i ginęli ramię w ramię z Amerykanami w Iraku i Afganistanie. Trump powiedział w środę w kilku wywiadach, że rozważa wycofanie USA z NATO. Ewentualne wyjście byłoby jednak politycznie trudne, bo zgodnie z ustawą z 2024 roku wymagałoby poparcia dwóch trzecich Senatu. Wypowiedzi Trumpa osłabiają jednak sojusz, gdyż podważają wiarygodność artykułu 5 paktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jedna z czołowych postaci francuskiej skrajnej lewicy przyłapana na posiadaniu narkotyków. Chodzi o propalestyńską aktywistkę i eurodeputowaną Rimę Hassan. Parlamentarzystka była przesłuchiwana przez francuskie służby w innej sprawie, gdy odkryto przy niej nielegalną substancję. Z medialnych doniesień wynika, że funkcjonariusze znaleźli kilka gramów syntetycznego narkotyku w torebce eurodeputowanej. Miała ją przy sobie, gdy stawiła się na przesłuchanie w Paryżu. W związku z tym wszczęto wobec niej śledztwo. Rima Hassan słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Palestyny i Izraela Izraela, przez co jest regularnie oskarżana o antysemityzm i pochwalanie terroryzmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl w nocy na zachodzie przelotny deszcz, lokalnie deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Miejscami na południowym wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Wysoko w Karpatach śnieg. Na, te, na termometrach na przeważającym obszarze kraju od minus 2 do plus 2 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie kraju około 4. Jutro miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach głównie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Autopromocja. Być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść. Pierwsza wiosenna, nowa lektura w Trójce. Jacek Denel, historie łajdackie. Regularnie pielgrzymują rozmaici szopenolubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor. Dzisiaj około 20.45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz czas na szybką prognozę. Na Allegro widać już pierwsze oznaki wiosny. Jak idzie wiosna, to czas na przeceny. Zobacz, jak rozkwita wybór okazji na Allegro i korzystaj z niższych cen na produkty z różnych kategorii. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka. Idealny na świąteczny obiad schab wieprzowy. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram przy zakupach za minimum 89 zł. A bukiet wiosennych tulipanów 7 lub 15 sztuk. Drugi aż 60% taniej. Tanio tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. 64. urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. 7 minut po 19. Elementy. Witamy w drugim wydaniu naszej audycji czwartkowej. Elżbieta Malinowska realizuje przy mikrofonie Maciej Jankowski do 21 na tapecie przede wszystkim muzyka brytyjska. I oczywiście bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, jak przed tygodniem zapowiadałem, będzie Arlo Parks. In the kingdom we reside A corners in which heathens dwell Great fields where the cash is sown fortunes reaped and profits grown. And have you heard of county lines? Transport and spread, transport and spread. And no concern for what's in store. To test an ounce, to throw the claw. For the check-in times. Please wipe your feet before you enter. Your obedience is much acknowledged, much like a session man at music college. Where some of you get patriotic and reminisce the times that were, and cries a mighty empire follow. But that's all propaganda, stale undermined. And here a Cooch rife as rain. Old man drags around his yard to cheers and claps and thoughts and prayers. Well, i have spun to this for many years. I've spun to this for many Of fucking dating, cooking, baking. And people pushed to purgatory by sponges, sodden vehemently significance of our negated Hold dear and cuddle up to work so pick a path and mock the road The shipwreck surely sails towards us If we'd ever assemble hordes or denounce advertisement boards You stay in the way that us are wrong This hesitance will take us to the kingdom The kingdom W ubiegłym tygodniu wspominałem między wierszami o zespole Dead Letter, który łączy wszystko to, co garażowe, postpunkowe z elementami awangardy, zwłaszcza, zwłaszcza później, na późniejszym etapie swojej twórczości, choć ta awangarda jest bardzo delikatna. Saksofon robi tutaj świetną robotę, a to był fragment ich epki Hit sprzed czterech lat. Postanowiłem powrócić do niej, żeby przypomnieć jak brzmieli, zwłaszcza w świetle świeżo opublikowanej drugiej płyty długo, długogrającej Existence is Bliss, której fragmenty już na antenie trójki nieraz e, prezentowałem. No i oczywiście skoro UK, dziś tematem audycji utwór The Kingdom na start idealny. Więcej gitar też e, planuję w dzisiejszym wydaniu elementów zawrzeć, brytyjskich rzecz jasna, ale też będzie trochę trip-hopu, to szczególnie w drugiej godzinie. Tam również rozmowa z, rozmowa z Arlo Parks, e, jedyna w Polsce rozmowa w radiu. Zadlo Parks. To wszystko oczywiście w związku z e, planowaną na jutro premierą jej nowej płyty Ambiguous Desire. Dziś w drugiej godzinie elementów także posłuchamy przedpremierowo kilku fragmentów tego albumu, więc proszę koniecznie zostać z nami przynajmniej do 21. E, poza tym także trochę, e, trochę nowości, trochę zbieraniny z, z moich najróżniejszych, no właśnie, nomen omen, zbiorów muzycznych, jeżeli chodzi o UK w wszystkich swoich kolorach. Będzie trochę dabu nawet momentami, ale on nie będzie jakoś wyraźny. Natomiast y, jest to na pewno element, który łączy niejaki Hackbaker z, no właśnie, trochę postpunkowością, trochę elektroniką, trochę momentami hip-hopem. Dużo się u niego na płytach y, dzieje. Kilka utworów dziś wyciągnąłem. Who's on the phone? Ezekiel Doug. Ezekiel! Yeah, yeah. man, me there. Long time it's been me and you, you know, share the bath, share the cot, share the bunk bed, share the flat. <sighs> Everything, man. Uh, everything, everything. I love you, man. You know, something I love you too, Dad. I tried to do that tune, man. It's hard, man. Thanks, man. It's hard. World's ending, though, bro. Yeah, <sighs> you know how it's going. At least we can go and see Uncle Paul again. Yeah, that's the real one. An action. Just got a parking fine, but I'm dressed to the nines. Who cares? Just sold a few tickets, racked up a few digits. Lovely. Yeah, lads on the way ran, few tequilas spare. But I've done most of them because I'm a mayor. But a few instances, I'll be right there. Yeah, come on, squat party, we're ass, lovely jubbly. Country's gone right down the pan, but as long as I'm an ass music fan, I'll be there with a four pack of cans, lovely. As long as there's no grasses though, God, to hate fucking grasses. They should just fuck off if they're long gone past it. Bastards. Oi. Yeah, through the door, ready to market. Three tequila spare, sharpest. Diana Gregory Peck, bit of cologne on the chest. Tom Ford, yes. Got the text, postcode address, conquest. Lads in their Sunday best, lovely. Uber outside the crescent, lads peacocking, no pheasant. Uh, Sheila's gonna be present too. Fans of their since about year two. Nowadays, I heard she loves a bit of gear too. Driver dropped the gear down from three to two. Round the corner, here you go, dudes. Here's a tick for you, geezer. He had the old school tunes playing, got us right in the mood. Door number 32, interlude. can't quite find the Give us a Jack, I'll be I'll come find All right, lovely. Straight down the stairs, straight through. Fairy lights, decorations, everyone's in some sort of two-step meditation, revelation. Lovely. Sheila's looking like the munchies. Curly hair tied up in a couple of bunches with a couple of scrunchies. Moving a bit abruptly. That'll be the vodka in a packet she's clutching. Core, can't be too keen. Core, quite the dream she is. More, more, more everything. Tequila, reefer, head spinning like a Caesar. Dealing ether out to a couple of beautiful, beautiful creatures. Cracking on, shameless pack is gone. Couple of freebies and a cheeky kiss and a cheek later. I learned she's got her fella. Cheeky Cinderella. Still giving me the eye though. Lulu, this party's sick. Treacle dance on the sofa. All together, let's have a photo. that are running for 300 seconds, they're out of the cars now and they're still necking on. I blame Lulu, this party's one in a trillion. Wow, she left dancing a bit close now. Fuck, she's off again. Oh, she's back now, teasing them all, tease Always been a crowd pleaser, she has. Can't let her have me up. Always had the Medusa touch, she has. Gotta be strong. Here, tequila. Uh, shit, fuck her straight. That'll make me body shake. Back in a rave, but it's too fucking late. Crash! The boys in blue, they've come to infiltrate. The bloody lights are on. TN's everywhere. Regroup, Ziegel, Taylor, Vernon, Major. At back, stat. Jump straight out the alley. Cut the grassy scallies, taking pictures. Far from a charismatic exit, but just another night to scratch off the tally. Do lally. Bardzo wyraziste są te opowieści World End, World's End FM, czyli debiutancki album Haka Bakera z 2023 roku. Przepiękna płyta zbudowana wokół koncepcji pirackiej stacji radiowej w Wielkiej Brytanii, nadającej gdzieś z końca świata. No i cała ta płyta właściwie łączy elementy, poza tym, że no właśnie tej narracji prowadzonej y, gdzieś w stylu pirackiej stacji radiowej. E, to też muzycznie folk, trochę grime'u, jak to w UK bywa, trochę punku, trochę reggae, trochę elektroniki, też sporo postpunkowych E, elementów. No i to, to tworzy bardzo taki eklektyczny, ale jednocześnie spójny język muzyczny, który zresztą sam artysta określa mianem G-folku w nawiązaniu chyba do, do G-funku, tak mi się przynajmniej wydaje. Materiał cały, który na tej płycie można znaleźć ma charakter e, zupełnie narracyjny, jest przeplatany skitami, rozmowami i fragmentami audycji mm, stylizowanymi na gdzieś telefony od słuchaczy, e, dzięki czemu całość przypomina e, trochę radiowy spektakl, no właśnie, o życiu w Londynie i o jego społecznych e, napięciach przede wszystkim, bo ta koncepcja końca świata tutaj trochę bardziej mm, przedstawiona jest jako metafora osobistych i społecznych kryzysów niż dosłowną E, katastrofę czy no właśnie koniec świata. Bardzo dobrze przyjęty album, w wielu zestawieniach najlepszych debiutów roku, no a Sam Baker określony mianem jednego z najciekawszych współczesnych brytyjskich storytellerów Worlds and FM. Bardzo polecam całość tej płyty. Oh to jeszcze jedno nagranie, Telephone Fries. Can't you see you've had a touch? fucking prick cunt. Can't you see Bad enough, Can't you see you're out of touch? We don't fucking want you. Oh, little horrible, horrible, horrible, horrible cunt. Little horrible, horrible, tolerable. not tolerable. Did you hear me? Oh, come. I ah, fucking hate your balls. Fucking and turn them at me. Leave your square. Oh, yo. Simon says it's time to bow our head in. Total absolution, especially if science says it. Oh, cybernetics, and no one's energetic. It's probably prophesied inside a pyramid. I'm a glyphic. Yo the medics. Yeah, the money's on the merit. Give me the pins, pins, pins and charge them to me, dwindling credit. Telephones, Ferraris, can you not see all the signs? Got all their latest designs on me bloody timeline. Cause we die, so we do what we want. The all-seeing eyes got his eye on me property. Telephones, eyes, and they're watching me properly. Figure to this the sky in protest of his bullshit. Televised their eyes and they're watching me cuss. Telephones their eyes so we can't see their approaches. Telephones their eyes, magnifying their cockroaches. Telephones their eyes, it's all a lie. Telephones their eyes and they're watching me cuss. Telephones their eyes so we can't see their approaches. Telephones their eyes, magnifying their cockroaches. Telephones their eyes. for me. sposób nie usłyszeć w tym na przykład brutalizmu, czyli debiutanckiej płyty Idols, no ale to wszystko jest gdzieś jeden muzyczny świat, y, który bardzo wiele ma kolorów i dziś te kolory będziemy przedstawiać. Na pewno nie wszystkie, ale myślę, że jakąś ich część. Będzie też małe odstępstwo od y, muzyki brytyjskiej, dosłownie na kilka minut, ale o tym jeszcze zdążę powiedzieć. Tymczasem tego artystę planowałem już y, w pierwszej audycji Państwu zaprezentować. Myślę, że duża część słuchaczy Trójki go doskonale zna, natomiast jestem przekonany, że będzie on elementom towarzyszył przez długi czas, ponieważ eksperymentuje, na wiele sposobów przedstawia jazz, ale oczywiście tych elementów jego muzyki, nomen omen elementów, jest bardzo, bardzo wiele. Makaya McCraven i Finances. doskonałej płyty sprzed 11 już lat Makaya Craven w audycji Elementy In The Moment. Całej tej płyty można wysłuchać oczywiście w streamingu, ale gdyby ktoś dorwał się do winyla, no to zdecydowanie warto jest po winyla sięgnąć, bo, bo winylowe są te nasze podróże w elementach. Yy, to trochę tak jak mówiłem w ubiegłym tygodniu, takie, mm, takie spotkania w sklepie winylowym i słuchanie mm, często przypadkowych yy, z pozoru płyt, yy, ale które pięknie łączą się E, tym gruwem, który oczywiście króluje w audycji Elementy. Niemałe mam plany w związku z Makają McRavenem, bo chciałem w nadchodzących tygodniach przez różne etapy jego twórczości przejść, trochę zahaczyć na pewno chicagowsko-londyński mixtape Where We Come From, na którym współpracował między innymi e, z Joe Armand Johnsonem, z Tionem Crossem, Nubią Garcia, czyli absolutnymi gigantami nowofalowej sceny londyńskiej, no ale też z Benem Lamarem Gayem, e, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za e, współczesne brzmienie chicagowskie, przynajmniej w tym bardziej bluesowym, ale też alternatywnym świecie. Trochę tego będzie. Będą też mm, na nowo stworzone pieśni Gila Scotta Herona w interpretacjach Macaja McRavena, to w nadchodzących tygodniach zachęcam do słuchania elementów. A pozostając trochę w e, sferze jazzowej, sięgając jednak, właściwie stąpając jedną nogą już e, po rewirze neosoulowym i R&B, to Jasmine Lacey też powraca z nowym utworem. You don't value. Tak jak w przypadku ekipy Dead Letter, tak i z Jasmine Lacey powracam do nagrań sprzed lat e, w świetle nadchodzących nowości, bo Jasmine Lacey opublikowała ostatnio Better Days, czyli utwór znany na pewno części z Państwa dobrze z anteny trójki. To jest nagranie z udziałem zespołu Mercy. No a my cofnęliśmy się do jej epki I Not Today Made, to nagranie e, za nami. Piękny powrót, piękny groove oczywiście, to musiało się tutaj znaleźć. Jasmine Lacey jest jedną z tych artystek, do których na pewno też będę powracał, choć, e, choć nie tak często bo jest, jest jej sporo na antenie trójki, także w różnych innych audycjach, do których słuchania zachęcam. Tymczasem, tak jak wspominałem na początku, małe odstępstwo od naszej zasady związanej z muzyką brytyjską, planowanej na dziś, zasady oczywiście tylko, bo to nie dotyczy ogólnie elementów, a dzisiejszego wydania tej audycji. Mm, są takie sytuacje w historii muzyki, mm, że jakieś miejsca związane z danym artystą są nazywane na cześć tego artysty. Tak się wydarzyło w Pittsburghu, kiedy jedna miejscówka została nazwana mm, Blue Slide Park na cześć Maca Millera, tak też dokładnie 20 lat temu. W Waszyngtonie Watts Bench Park y, oficjalnie nazwano Marvin Gaye Parkiem. To było 20 lat temu 2 kwietnia. nieco inny Marvin Gaye, jak z pewnością część z Państwa, mm, albo nawet i wszyscy usłyszeli, bo, bo był to remix e, zaproponowany przez człowieka bardzo ważnego dla historii East Coast hip-hopu. Niejaki Lord Fines e, popełnił e, taką składankę z, z, właśnie, właśnie skoncentrowaną wokół muzyki Motown, no i jednym z utworów jest I Want You Marvina Gaye'a, przerobione w taki właśnie sposób Underboss remix na tej składance, ale tam też utwory e, The Barge, tam też Switch, też Eddie Kendricks, Sisters Love. Mnóstwo dobrego z katalogu Motown Records. Za Lord Finesse swego czasu, nieco wcześniej, bo to była połowa lat 90., także nagrał jedną z najważniejszych dla mm, wschodniego wybrzeża pod kątem hip-hopu albumów. True and Living, utwór z płyty The Awakening, to takie przepoczwarzenie się już chyba oficjalne z rapera w pełną gębą producenta, Lord Finesse. I rip any mic you hand me. I've been down, this ain't no motherfucking brandy. It's Lord finesse, yeah, you know it. It's that funky type poet that get loose like aerobics. You know I be slamming suckers when I'm not on the mic. I'm making more moves than a dance instructor. I have no passion for rhymers. Nowadays I come with more styles than fashion designers rappers be cold frontin', they like Forrest Gump. Wow, Them niggas wow. don't know nothing, so watch how I hit them. And 95 beyond, Lord Finesse is true and living. I'm true and living, kid. I don't have to pop to the stop crews the mop fools. I play it cool and smooth and like drop jewels. I get props, it never fail hops. The stuff I'm delivering you can't get in your mailbox. I won't sink the way my brain thinks when it comes to crews. I'm connected like a chain link. I'm out to make large figures. You could be a casino dealer and still couldn't pull my fucking card, nigga. I'm so bad with the vocab, that's only part of it. Now let me school you on the whole half. I'm no stranger, more like danger, like playing Russian roulette with five bullets in the chamber. I get more props, I'm raw hops, it's the sure shot that's guaranteed to make all your girls' drawers drop. So peep my funk style of rhythm. Word life, kid. What's up? True living. yeah. like graffiti. Cause whether fast or something slow, I'm bad like Michael Jackson. Only thing is, I'm fucking dope. Ayo, so Ayo. just save it. I'm one of the funkiest, plus the underground favorite sounding rhymes that'll make your grandmoms get up when I decide to get down for mine. I make your whole platoon nervous trying to get live. I bring it to that ass like fucking room service. What you gonna do when I hunt you down? You can have a freak on a Ferris wheel. You still couldn't fuck around. This is how it goes when finesse raps. When brothers be sleeping on a nigga, but I don't stress that. It's the man that be rapping clever. That's why I'm gonna shine forever, like patent leather. Have no fear, I kick it simple and so clear. Fuck making your day, I got some shit for your whole year. I don't know why these crews be frontin', they I have three U-Haul trucks and still won't be moving nothing. I put niggas on curfews, I hurt crews. My style is harder than the hill on fucking church shoes. Wonder where my shoes, you can't fit them. In years to come, I'll be true and living. Yeah. True and Living i kamień milowy e, East Coast hip-hopu nowojorskiego, e, żeby być e, dokładnym. No i bardzo mocna reprezentacja kolektywu DITC to Digging in the Crates, czyli między innymi OC, Diamond D, Showbiz, NAG, to takie, to takie ksywki no właśnie tego nowojorskiego undergroundu. Tak zawędrowaliśmy właśnie z Wielkiej Brytanii na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, bo ta muzyka pięknie się ze sobą łączy. No to jeszcze, żeby y, dopełnić dzieła, wybierzemy się na zachód pod Palmy do Thundercata. Thundercat, który też nową płytę zaprezentował chwilę temu, a to nagranie Lotus and the John Dee. Thundercat jako jeden z najlepszych, niewątpliwie, jeden z najlepszych basistów współczesnych w muzyce, czy to jazzowej, czy, czy alternatywnej, bo też za takie rzeczy się bierze od czasu do czasu. No tutaj Apokalips, czyli ta płyta sprzed 12 lat, to trochę inna odsłona jego, jego muzyczna. Tymczasem powracamy do gitar, już tych sześciostrunowych. Dipping Out, czyli Guerriers, bardzo gitarowa alternatywa z, ze świata postpunku irlandzkiego, trochę noise rocku, trochę, no właśnie, wspomnianej alternatywy. E, wszystko w oparciu o napięcie, o powtarzalne riffy, ale nie tylko, bo na ich debiucie z 2024 roku także nagrania nieco spokojniejsze, nieco bardziej przypominające, no właśnie, choćby Fontaine's DC, bo o nich wspomnieć nie można, mówiąc o postpunku z Irlandii. To Guerriers ponownie z debiutanckiej płyty. Thank you. bardzo dobrze się ma Wielka Brytania, bardzo dobrze się ma też e, Irlandia. W ogóle ta szerokość geograficzna, jeżeli chodzi o granie postpunkowe. Top of the Bill, czyli nagranie z debiutanckiej płyty zespołu Guerriers, e, młodego irlandzkiego zespołu postpunkowego, do którego Oczywiście odsyłam, zachęcam do wysłuchania całego debiutu. To już dwa lata, więc szykują się zapewne do jakiegoś kolejnego ruchu wydawniczego. W drugiej godzinie elementów, e, bo jesteśmy do 21 z Państwem, rozmowa z Arlo Parks. I na koniec tej godziny kolejny wspaniały storyteller z Wielkiej Brytanii właśnie. glistening in the moonlight. Unusual models on leather seats. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 14, bo z Anią poznaliśmy się w walentynki. Nasze dwie córeczki. 21, bo mój band nazywał się Oczko. 16, taki numer miał szybowiec, którym latałem. 42, bo marzę o wygranej w maratonie. Mieszkałem w trzech miastach, ale zawsze pod 25. Życzę szczęścia. Szczęście już mam ale wygrana czeka. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.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 Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach krajowej.